bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 Aziz mücahit o'zaro iymonlashishlik ne'matiga musharraf bo'ldik va alloh taolodan so'raymizki bizlarga biz bilmagan narsalarni o'zi ta'lim bersin chunki allohumma la ilma lana illa ma 'allamtana ey Alloh bizni biror bir ilmimiz yo'q Magaram sen bizga ta'lim bergan narsangnigina biz bilamiz xolos Albatta mana bu darslardan Alloh taoladan so'raymizki, avvalambor o'zimiz va hamma birodarlarning foydalanishliklarini Alloh taolo nasib يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ومن أسفل منكم وإذ ذاغت الأبصار وإذ ذاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك هنالك لابتلي المؤمنين هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى biz o'qiyotgan mana bu Ahzob surasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hijratning 5-yilida hijratning 5-yilida bo'lib o'tgan Xandaq kunidagi voqeani bizlarga xabarni beradi. Albatta hijrat hijratning 5-yili Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qarshilariga Makkadagi va Madinadagi va atrofdagi barcha kofirlar va mushriklar Yahud va nasoralardan iborat va Makka mushriklaridan iborat kofir va mushriklar jamlanib Madinada to'plangan bu musulmonlarning yo'q qilib yuborishlik maqsadida 12 mingdan iborat kuch to'plab kelishdi. Madinaning atrofidagi yahudlar mana bu Makkadan mana bu niyat qilib chiqqan toifaga yordam berishlik uchun ular ham barcha kuchlarini Mana shu Madinadagi musulmonlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshchiligidagi musulmonlarni yo'q qilib yuborishlik uchun nima qilishgan edi ular? Mana bunga ahdlashgan edi. Bularga qarshi bo'laroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3000 kishi bilan nima qildilar? Chiqdilar. Alloh subhanahu va taolo ana shu kunda bergan yordam musulmonlarga eslatyapti. Ana shu kundagi bergan buyuk ne'matini musulmonlarga eslatyapti Alloh taolo. Alloh taolo mu'minlarni iymon sifatlari bilan xitob qilib, ey iman keltirgan mu'minlar, Allohning sizlarning ustingizdagi buyuk bir ne'matini yodinglarga olinglar. U ne'mat shundan iborat ediki, sizlar o'zingiz ko'ra olmaydigan, ko'rmagan askarlari bilan va shamollari bilan va o'zining qo'shinlari bilan Alloh taolo sizlarning ustingizdan Alloh taolo yordam bergan. Va Alloh taolo sizlar qilib turgan barcha ishni ko'rib turgan zotdir deb Alloh subhanahu va taolo Ahzob surasining 9-oyatda marhamat qiladi. Ya'ni sizlarning ustingizga kofir mushriklarning askarlari to'planib kelgan vaqtida Alloh ularning ustiga shamol va o'zining farishtalarini jo'natgan vaqtida sizlar uni ko'rmagan edingiz, lekin Alloh sizlarning qilayotgan ishlaringizni ko'rib turgan edi. Ana shu sizlarga qarshi to'plangan askarlar sizlarning usti taraflaringizdan va osti taraflaringizdan, atrofingizdan sizlarni o'rab olishgan edi. Hamma tarafdan musulmonlar qamalda qolishgan edi. Mana bu ora bo'lgan vaqtda hattoki ana shu Madinadagi yahudiylar ham musulmonlarning orqa tarafidan, mushriklar oldi taraflardan, Madina yahudiylari esa orqa tarafdan payg'ambar alayhisolamga bergan ahdlarga xiyonat olaroq payg'ambar alayhisolamni atroflarini o'rab olishgan. Ana shu holat shunday shiddatli bo'lib o'tgan ediki, dahshatning og'irligidan Mana bu dushmanning hamma tarafdan o'rab, bularning yo'q qilib olishlikka bo'lgan qasdini ko'rgan vaqtida musulmonlarning holati eng og'ir holatga kelgan edi. Hattoki ko'zlar osmonga qarab qotib qolgan edi. Va <clears throat> qalblar shundalik dahshatning og'irligidan hanojir tomoqlargacha qalb tomoqqa kelib qolgani, yetib qoladi. Va Alloh to'g'risida sizlar dedi Alloh taolo yomon gumon qilishni ham boshlagan deydi. Shunchalik shiddatli bo'lgan ediki, hamma atrofdan istirob, qalblarning istirobi shu darajaga borgan edi. Hatto ba'zi bir iymonlari zaif bo'lgan kishilar Alloh to'g'risida yomon gumon qila boshlashdi. Bizga Muhammad alayhisalom Kisro Qaysarning qasrlarini olishlikni va'da qilgan edi. Biz bugun hojatga ham bora olmay qoldik deb Alloh to'g'risida yomon gumon qila boshlashdi. Va Alloh taolo mana shu o'rinda mu'minlar qattiq bir ibtilo sinov bilan sinovdan o'tishdi deb marhamat qiladi. Hattoki qattiq zilzila holatga tushishdi. Dahshatning og'irligidan oyoqlar qaltiray boshladi. Go'yoki yer zilzila bo'layotgan edi. Va mana bu holatda kirgizgan narsalar hammasi yolg'on bo'lib chiqdi deydi. Ana bu qattiq sinovda munofiqlar va qalbida marazi bor kishilar o'zlarining kim ekanliklarini oshkor qilishdi. Ahzob kuni, Xandaq kunida Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalomni va u kishiga iymon keltirganlarni qattiq sinov bilan sinadi. Lekin mana bu sinov dan murad maqsad nima edi? Mu'minlar bilan munofiqlarning o'rtasini ajratib olishlik. Aytib o'tdik, 12 ming lashkar musulmonlarning qarshisida to'planib keldi. Bularning niyati shunday ediki, biz Muhammadni sallallohu alayhi vasallam va unga iymon keltirganlarni tak tomiri bilan yo'q qilib tashlaymiz deb bilan qasd <coughs> Alloh subhanahu va taolo avvalgi oyatda o'zi tarafi shamolni va o'zi tarafidan farishtalarni yuborganligini xabarini berdi. Ana endi hamma nomid bo'lib hamma qattiq sinovda turgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo ana kofir va mushriklarning ustiga o'zi tarafidan shamol va farishtalarni yuborib, ularni biror bir jangsiz halok qilib tashladi. Ya'ni ularni mag'lub qilib tashladi. Ular orqa chekina boshlashdi. Jang maydonini tashlab, orqalariga qaramay qocha boshlashdi. Va bu kunda Salmon Farsiy radhiyallohu anhu ning maslahatlari bilan ilk bor jangda xandaq kavlab xandaq orqali nima qilindi? Ana shu Madinaning atrofini himoya qilindi. Mana bu oyatlarni o'rganishdan bo'lgan maqsad nima? Mana bu oyatlarni o'rganishdan bo'lgan maqsad risolatning ko'p asrorlari bor, sirlari bor. Ko'p qirralari bor. U qirralarni Alloh bildirgan kishilargina biladi xolos. Risolat din yo'li ning ba'zi bir aytib o'tdik qirralari bor. Buni har kim bilmaydi. Uhud kunida bo'lib o'tgan voqeani ko'p suhbat qilganmiz. Makka fathidan oldingi bo'lgan Ahzob Xandaq 5-hijrat edi. Makka fathi bilasizlarki 8-hijriyda bo'ldi. Shungacha musulmonlar juda katta imtihonlarni, sinovlarni boshlaridan o'tkazishdi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zining yer ga qo'ygan ilohiy qonunlardan bittasi sodiqlar bilan kodiblarni ajratishlik uchun mana shunday qattiq sinovlarni musulmonlar ustiga doimiy ravishda olib kelgan. Payg'ambar alayhisalomga vahiyning 21-yilida Makka fathi nasib bo'ldi. Ilk vahiydan keyin 21 yildan keyin Rasululloh sollallohu Makka mushriklarni mag'lub bo'lganini ko'rdilar. Robbil alamin o'zini habibi Muhammad alayhisalomni bir lahzada g'olib qilishiga qodir. Bir lahzada. Qisqa muddatda. Lekin bu shoshqaloq islom ummati uchun katta bir tarbiya edi. Shoshqaloq olib kelib, yarim belgacha ko'milardi yerga va ustidan arra tortilar edi. Lekin bular bunday sinovlardan ham iymonlardan qaytmagan edilar. Allohga qasamki dedilar, albatta bu risolat oxiriga yetadi dedilar. Buyuk buyuk g'alabalarni bashoratlarini payg'ambar alayhisolam bashoratini berdilar. Lekin mana bu dinning, siyratning yaxshi bilmaganlikdan ko'p mo'min musulmonlar risolat yo'lidagi kurashdan tezda tolib qolishadida, risolat yo'lini tashlab kofirlar bilan birga yo muzokaraga o'tishadi yoki kofirlarning shart-shurutlarini qabul qilib, o'sha o'zlari tug'ilib o'sgan vatanlariga qaytishadi. Nimaga? Ular risolatning tabiatini bilmagan odamlar. Allah subhanahu va taolo aytib o'tdi. hijratni 8-yili vahiyning 21-yilida Muhammad alayhisalomga Makka fathini nasib etdi. 21-yil. Makka fathidan keyin Rasululloh sallallohu alayhi sallam faqat 2 yil yashadilar xolos. Hayotlarida siz tanlagan kurashning tabiati qanaqa? Ba'zilar o'ylagandaka tezda qo'li keladimi? yoki asli bu dinning tabiati qanday? Shuning uchun ham Robbil alamin mu'minlarning ichidagi sodiqlar va koziblarning ajratib olishlik uchun din sohiblari bo'lgan, basharatning afzali bo'lgan sayyidlari bo'lgan payg'ambarlarni qattiq imtihonlar bilan, sinovlar bilan sinagan. Muhammad alayhisalomni Makkadan to Makka fathigacha bo'lgan davrdagi 21 yil mobaynidagi boshlarga kelgan og'ir kunlarda Makkadagi ozorlarda Merojga chiqqan kechalarida qiblani o'zgartirishlikda va kattık sınavlarda mu'minlarını sarası saraga puçalı puçakka çıkan. Sarası sarakka saraga çıkkandı, puçalı puçakka çıkan. Çünkü tilni uchidagi da'vo hali qilaveradi. Lekin bana bunday şiddetli kun kelgan vaqtida chunki insonlarni kim kim ekanligi bilinip qoladi. Badr Shuning uchun biz doimiy ravishda aytib o'tganmiz, birodarlar. Biz tanlagan kurashning tabiatini yaxshilab bilib olaylik. Alloh va kelajakda amal qilishlikka intilayotgan jamoat. Va bu jamoat agarchi tashqaridan va ichkaridan turli-turli zarbalarga qaramasdan Alloh taoloning bergan tavfiq ilohisi bilan o'zini tanlagan yo'lida alhamdulillah ketyapti, ildam ketyapti. Shuning uchun hamma birodarlarni ogohlantiramanki, harakatni ittifoqiga, harakatning mustahkamligiga hissa qo'shaylik. Nayki bu jamoatni yo'q qilib yuborishlikka. Chunki bu harakatni bugun yo'qotib yuborishlikni hammaga ma'lum kim xohlaydi? Hammaga ma'lum Amerika xohlaydi, Yahud va Nasoro xohlaydi. Va uchinchi toifa bor, munofiqlar xohlaydi. Biz ana shu toifadan bo'lmaymiz. Allohdan doimiy panoh so'raylikki, biz ana bu Yahud va Nasoroni rozi qiladigan amalni qilmaylik. Mana bu meni bir eslatmalarim. Chunki men ko'p ozorlantiradigan ko'p gaplarni eshitib qolaman. Afsuski, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam saflari toza bo'lmagani singari bizniki bo'lmas ekan. Biz unga iymon keltirganmiz, mayli, safda turadi bu odamlar. Lekin tilinglar bir azob bermadi. Dinni oliy qilish uchun hissa qo'shmayapsizlarmi? Dinni oliy qilish uchun yuragini kuymayaptimi? Endi loqal azob bermadi. Chunki harakat inshaalloh sizlarni chiranishinglar, urinishinglardan orqa qaytmaydi ba'zi insonlar. Harakat aytib o'tdik. O'zini oldiga qo'ygan maqsaddan zarracha na o'ngga, na chapga, na orqaga tisilgan emas. Inshaalloh biz bu yo'lni yo oxirida yetkazamiz, yo shu yo'lda inshaalloh shay bo'lib ketamiz. Boshqa yo'limiz yo'q. Lekin biz o'shani so'rayapmizki, to O'zbekiston kirguncha Robbil alamin sodiqlar bilan koziblarni ajratib bizga ko'rsatib bersin. Kim sodiq, bu yerga kim qozib? Buni ko'rsatib bersin. Alhamdulillah mana shu harakat sababligidan O'rta Osiyo va boshqa uzoq Sibiriya bu tarafidagi Kavkazdagi musulmonlar bilan islomiy imorat islom ummatining boshi hisoblanmish Bu davlat bilan biz ko'prik bo'la oldik alhamdulillah. Va kelajakda ham Allohdan shuni duo qilamizki, islom ummatining birlashishi uchun bizlarni ko'prik sifatida ish Shuning uchun ham harakat siyosiy, iqtisodiy, askariy, ijtimoiy, i'lomiy, tablig'otiy, targ'ibotiy, ta'limiy o'zini yo'nalishdan o'zgargan emas inshaalloh. Bu harakat inshaalloh davom etadi. Faqat sizlardan so'ragan so'raydigan narsam shuki, Allohning diniga sodiq bo'linglar birodarlar. Har xil gumonlarni, har xil tashvishli gaplarni jamoatga tarqatmang. Chunki bu bilan sizlar faqat iblisga xizmat qilasizlar xolos. Yahud va nasoroga xizmat يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ey mo'minlar Allohdan taqvo qilinglar va sodiqlar bilan birga bo'linglar. Faqat safda bir bo'linglar emas, amalda, gapda bitta bo'linglar. Sodiqlardan ajrab qolmanglar. Mo'minlardan ajrab qolmanglar. Men qo'rqqan narsa sizlarning ustingizdagi eng katta qo'rquvlardan bittasi sizlar islomiy jamoat ichida alohida bir toifa bo'lib turishinglar bo'ladi. Gapda xilof, ishda xilof, itoatda xilof, doimiy muxolifat qilishinglar bu sizlarni nifoq qilib ketadi Munofiqlikka qadamma-qadam, qadamma-qadam qo'yisini olasiz. Chunki sahobiyalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashishdi, itoat qilishdi. U kishini buyruqlarini, aqllarini taroziga solib ko'rishgani yo'q. Aqllarga to'g'ri kelsa qabul qilib, aqllarga to'g'ri kelsa qabul qilmaydigan toifalar ahli sunna va jamoatdan emas ular. O'sha buyruqlarga tanlangan yo'llarga qarshilik qilayotgan kishilarning da ilmini bir tekshirib ko'rilsa, shu maqtar qiroatda o'tmasa kerak. Maddali qiroatda bu ijtihod ilmi o'rgatilmaydi. Maymunni o'rgatiladi yerda, sherni o'rgatiladi, yo'lbars o'rgatiladi, shu o'rgatiladi. Mabda nima birinchi Abdulloh qat o'qiyapmiz dedi. Ya o'tib ketgan bo'lsa sarf nahvni o'qiyapmiz. Sarf nahvda zaraba zarabo zarabuni o'rgatadi. Boshqasi o'rgatmaydi. Jamoatga qarshi yurishli birodarlar o'zining iymoniga xatar bor. Bizga farq qilmaydi. Bizga zarar yetkaza olmaysiz, o'zingizga zarar yetkazasiz. Chunki sizlar ahd bergasizlar. Va'da bergasizlar. Yig'lab turib va'da bergasizlar. Endi va'dani esdan chiqarib qo'ydinglar. Shuning uchun jamoatning ichida talabkashlik qilishga urinmadi birodarlar. Behuda bu. Hammaga eslatimam shuki, behuda urinish bu. Bu tiklanish foyda qilmaydi. Chunki biz bir marta chaqilganmiz, endi chaqilmaymiz. Chunki mu'min bir teshikda ikki marotaba chaqilmaydi. o'zingga talabdor topaman yoki bir inqilob qilaman jamoat ichida yurman Bu harakat endi aqlini tanib olgan, yo'lini topib olgan, endi bunaqangi bo'ladigan voqealarga tomoshabin bo'ladigan jamoat bo'ldi. Hamma birodarlar talabi o'sha. Bu umumiy shaklda aytib qo'ydim. Kelgusida o'sha insonlarni biz jamoatning ichidan chiqib bitta-bitta tanishtiramiz. Mana bu odam jamoatni birligini xohlamagan fitnachi odam. munofiq odam deb biz inshaalloh tanishtirib qo'yamiz odamlarni. Endi ular olib turib biz andata qamat, qamog'imiz ham, bo'sh joyimiz ham yo'q. Sargardon bo'lib boshimizni og'ritib Shuning uchun jamoatni birligini saqlaymiz birodarlar, chunki faqatgina aytib o'tdik, bu jamoatni yo'q bo'lib ketishligini kofirlar, yahud va nasoralar va munofiqlar xohlaydi. Bu bitta masala. Yana Birodarlarni hammasiga eslatmam shuki, bugun shu islomning rivoji uchun kimni qo'lida nima imkoniyati bo'lsa, nima ilmi bo'lsa, nima qobiliyati bo'lsa, shuni sarflab sarflamayotgan bo'lsa bu odam shu bor imkoniyatini, quvvatini, ilmini sarflamayotgan bo'lsa, u odamni hijratni jihodi uni zarariga tamom bo'lyapti. U omonatni xiyonat qilayotgan. Chunki Alloh taolo unga ilmni ham omonat bergandi. Hunarni ham omonat bergandi. Chunki bugun islom ummati zalil bo'lib tursa-yu, bizni rohatlanishga haqqimiz yo'q birodarlar. Bizlarni dam olishga haqqimiz yo'q. Islom ummati barcha muqaddasotlarda, barcha islomiy o'lkalarda xorlanib, nomuslar tajovuz bo'lib turgan vaqtda bizni xotirjam orom olishga haqqimiz yo'q. Shuning uchun har bir qo'lidan dinni oliy qilishlik uchun hunari bor, kasbi bor, ilmi bor, fikri bor, maslahati bor odamlar. Agar tomoshabin bo'lib turgan bo'lsa, shu imkoniyatini sarflamayotgan bo'lsa, ular omonatga xiyonat qilgan odamlar. Chunki ummat dunyoni hamma yerida nola qilyapti. Robbana akhrijna min hadhihi al-qaryati zalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Ey Alloh, bizni mana zalim zolim ahli bo'lgan bu qariyadan o'zing chiqargin. Bizga o'zing tarafingdan bir veli do'st, nosir yordamchi yuborgin deb duo qiladi. Minglab onalar zindonlarda, onalar, ayollar zindonda. Har birimiz o'zimizga savol beraylik. Shu dinni oliy qilish uchun men nima ölüş hissa qo'shyapman? Nima hissa qo'shdim? Nima qilyapman? Mana bu savollarni o'zimizga berib qo'yamiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo agarchi biz loyiq bo'lmasak-da, mana shu dinga bizni xizmatkor qilyapti. Biz loyiq emasmiz aslan. Bizden yaxshi insonlar dunyoda turib yotibdi. Lekin bizni Alloh taolo shu dinga xizmatchi qilyapti. Mardikor qilyapti. Endi shu dinga xizmat qilayotgan, mardikorlik qilayotganlar ajrni faqat Allohdan olishadi. Shuning uchun aytib o'tdik. Juda katta bir kurashga tayyorgarlik ko'rilyapti islom ummati. Alhamdulillah Rabbil Alamin bizni shu safda qilib qo'ydi Alloh taolo. Va lekin bu berilgan imkoniyat, bugungi berilgan fursat katta ne'mat birodarlar. Katta bu ne'mat. Bu ne'matni qadriga yetib, uni shukrona qilishimiz kerak. Shuning uchun alhamdulillah biz olib borayotgan jihodni farzayn ekanligini va ketayotgan karvonni haqqi usti ekanligini qo'llab quvvatlaydigan fatvolar alhamdulillah arabistoni Saudiya ulamolaridan yetib keldi. Pokiston ulamolaridan yetib keldi. Pokistondan ham juda katta-katta ulamolar, muhaddislar bu fatvolarni yozib yuborishgan. Ya'ni biz aytib o'tyapmiz, tanlagan yo'limizda shak shubhamiz yo'q. Shak shubhamiz yo'q inshaalloh. Va Alloh taoladan so'raymizki, bizni shu yo'lda o'zi sobit qadam qilsin. Inshaalloh bizni e, sizlar bilan gaplashgan juda gaplarimiz ko'p. Kurashimiz ni birgalikda ham fikr bo'lgan holatda inshaalloh davom ettiramiz. Inshaalloh Alloh taoladan so'raymizki, bizlarga o'z yordam bersin. Bizlarning qalbimizni o'zi isloq qilsin, amallarimizni o'zi isloq qilsin. Alloh subhanahu va taolo haqda hammamizni barqaror qilsin. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar